S. Maús, caminando con Cristo. Limitado siempre El día que pienso que no estoy limitado, algo va mal. Bueno, espero que la voz me aguante. Hasta. Llevo tres días callado. Solo grité ayer cuando el Sevilla empató. <laughs> Ahí se un grito. ¡Oh! La me Pero en fin. Les traemos a los del Real Madrid dos puntos de regalo. Con todo el cariño. Mm. Hace algunos años me di cuenta de que las palabras, el lenguaje, el significado de las palabras es muy importante. No es lo mismo decir una cosa que decir otra cosa que no nosotros nos parece que quiere decir lo mismo, pero bueno, los gobiernos lo saben muy bien, los políticos. Por eso ya no dicen aborto, voluntaria del embarazo y, cambian los nombres de ciertas cosas que son que evidencian que algo está bien y le ponen un título más técnico, más suavizado para que cuele. Nosotros hacemos lo mismo, no somos los políticos solamente los malos. Nosotros, sin darnos cuenta, cambiamos el lenguaje Biblia por el lenguaje nuestro, no le pongo etiqueta para no molestar a nadie, pero si yo tuviera que poner alguna le pondría, pues no sé, el lenguaje evangélico, o el lenguaje religioso, o el lenguaje que se ha impuesto en nuestras iglesias, y, y llamamos a ciertas cosas de una manera que no son como las llama Dios. Y ahí tenemos problemas. Si yo le llamo una cosa de una manera diferente a lo que Dios le llama, eso nos pasa con el pecado, ¿no? Dios le llama pecado, y digo, ha sido un fallo, ha sido un error, ha sido un tropiezo, ha sido un malentendido, yo no quería, etcétera, etcétera. Mm. Hay diferencia. Lo mismo nos ocurre con la palabra iglesia que siempre cuando se habla de iglesia hablamos de local, templo, eh, como queramos llamarle. Pero la iglesia somos nosotros. Hace, hace unos años un hermano estaba preocupado porque tenía que cerrar la iglesia. <laughs> Y yo, me reí en su cara, de hombre, ¿por qué vas a cerrar? ¿Por qué se va a cerrar la iglesia? Digo, sí, porque no puedo pagar. Me estás diciendo que Jesús murió y la iglesia no cerró, sino al contrario, <laughs> empezó con todo su, esplendor. Y ahora, porque tú no puedes pagar un par de de alquiler de un local, ¿se cierra la iglesia? No, se cierra el local. Y así tenemos muchos conceptos que no son exactamente lo que la Biblia dice. Por ejemplo, otro. Eh, ¿Cuántas veces dicho, hemos escuchado eso que ayer, le decía yo por teléfono <laughs> a Rodri, la fe viene por el oír. Entonces deberíamos ser unos maestros de la fe. Todo el mundo debería tener fe porque todo el mundo ha oído. Además, nuestra traducción es la fe viene por oír palabra de Dios, por tanto, los versículos de la Biblia. La fe no viene por oír los versículos de la Biblia. La fe viene por tener una revelación de Dios. Oír la voz de Dios, la palabra que viene de la boca de Dios, que es una revelación. No por poner un cassette con las escrituras todo el día y, oh, eso, proclamarla y proclamarla y proclamarla hasta que se haga. Te quedas afónico antes de que se haga, si es así. Esto no es fe. Eso será un mantra o no sé cómo quieras llamarlo, o, un derroche de... no, es fe. La fe viene únicamente por oír la voz que viene de la boca de Dios, o sea, por una revelación que viene del Dios mismo no de, no de las escrituras. A veces viene a través de, una escritura, pero no por leer, no por memorizar, o no por conocer, porque si fuera así, ¡oh! seríamos unos fenómenos. Quitaríamos el libro de Hebreos y los héroes de la fe, nos pondríamos nosotros, porque hemos oído mucho más la Biblia que esta gente que está aquí, que lo ha tenido. Otra cosa eh, ¿cuántas veces hablamos de pedir perdón? Tenemos que pedir perdón a Dios, tenemos que pedir perdón a los hermanos, tenemos que pedir perdón. La Biblia nunca ha dicho que hay que pedir perdón. Ha dicho que hay que perdonar, ha dicho que seremos perdonados, pero nunca ha dicho que tenemos que pedir perdón. La Biblia dice, confesar vuestros pecados, arrepentíos diferente. ¿eh? Bueno, pero quiero. Ahí está, el problema. Cuando decimos, bueno, pero yo quiero decir, no, no, no quieras decir nada, di lo que Dios dice. Porque si no, nos estamos saliendo. Confesar y arrepentirnos. Y otra cosa muy parecida nos pasa con una palabra. Una palabra muy, muy, muy de moda políticamente y socialmente y en todos los entes también religiosamente. Es la palabra cambio. Vicente, tienes que cambiar esta manera de pensar que tienes. Tienes que cambiar esta manera de vestir, del peinado sobre todo. Tienes que cambiarlo. Tienes que cambiarlo. ¿Qué más quisiera lo quiero en una codicia. Tienes que cambiar tu, manera de pensar, tu, manera de actuar, tienes que cambiar tu manera de responder, tienes que cambiar tu manera de hablar, tienes que cambiar tu manera de cantar, tienes que cambiar tu manera... Cuando yo me convertí, este era el discurso que yo escuchaba todos los días. Tienes que cambiar esto, tienes que cambiar lo otro, eso no hablar a Dios, tienes que cambiar aquello, tienes que Igual que los políticos, ¿no? Que hablan siempre del cambio, del cambio, del cambio, del contracambio, del recambio. Son los cambios. Y todo sigue igual. Todo sigue igual. Y nosotros aquí, mundialmente, pero aquí, ahora, también somos víctimas o hemos sido víctimas del concepto del cambio y a mí me gustaría deciros que Dios no quiere que cambies. Yo sé que te estabas esforzando mucho. Para muchos que yo les diga esto, igual oh, <laughs> es que Dios no quiere que cambies. Jesús nunca le dijo a nadie, cambia, hombre, cambia, no seas así, no te... Hombre, no, cambia, por favor. Nunca. Ni a sus discípulos, ni a nadie. Pero a veces nosotros, con, los cristianos, con nuestro afán de ayudar a otro, y con esta cosa de, cambiar el verdadero sentido de las palabras bíblicas, utilizamos conceptos como el cambio para tratar de ayudar a la gente y resulta que le estamos encerrando en una burbuja de frustración y de, como los hámsters, estos que no van a ningún sitio siempre corriendo en esta, la rueda esta, Pero Jesús no, Dios no quiere que cambies, Dios no espera que cambies, Dios nunca te pedirá que cambies, porque Él sabe que es imposible. ¿Alguna vez Dios te ha pedido que hueles? ¿Por qué? cambio, la palabra, el concepto cambio, no es bíblico. No existe en la Biblia. Es solo una, una carga que nos ponemos nosotros a nosotros mismos pretendiendo ser mejores, pretendiendo adaptarnos a un contexto eh, cristiano y dar la talla y por eso somos capaces de cualquier cosa para ser aceptados, para integrarnos en, la iglesia. Pero la palabra cambiar no existe en la Biblia. Puedes buscarlo en la concordancia tranquilamente si no me crees. Ahora no después. Está la palabra cambiar de cambiar una cosa por otra. Cambio, de monedas, cambio de comida por animales. Están los cambistas, cambiaban para sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no está la palabra cambiar como la utilizamos nosotros eh, referida a nuestras vidas, a las personas. Y no está porque Dios tiene una palabra mucho mejor. Romanos 12, por ejemplo. No os conforméis a este signo, sino, sino que transformaos. Que Dios no quiere que cambiemos. Dios quiere que seamos transformados. Bueno, sí, pero... Ya empezamos. Bueno, sí, pero... No, no, no. No es lo mismo. No es lo mismo pedir perdón que arrepentirse. No es lo mismo cambiar que ser transformado. Segunda Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, todos, ¿eh? mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Hay otros pasajes que también hablan de transformación, pero hablan de la transformación final, cuando nuestros cuerpos serán transformados. Pero esto aquí ahora mismo no nos interesa. Nos interesa la parte de la transformación que tiene lugar, o que debería tener lugar mientras estamos aquí vivos. ¿Por qué el cambio de transformación no significa lo mismo, aunque nosotros le demos esta intención? Es decir, ¿por qué debemos de sacar la palabra cambiar de nuestro lenguaje y utilizarla correcta? ¿Por qué? ¿Vale la pena? ¿Es serio? ¿O es una apreciación mía? No, no, mira. El cambio, el peligro que tiene utilizar la palabra cambio, es que el concepto que hay detrás del cambio es que es algo no definitivo. Porque por definición, algo que cambia, cambia, y cambia, y cambia, y cambia. El cambio es cambiante. El cambio es la versión humana de la transformación. Es decir, nosotros en lugar de ir por la senda de la transformación, Preferimos ir por la senda del cambio porque es algo que controlamos nosotros. Es algo que depende, el cambio depende de nosotros, no depende de nadie más. Yo lo controlo, yo lo paro, yo lo acelero, depende la, la situación, depende el momento, depende el interés, depende de muchas cosas. El cambio puede ser algo inmediato. Sin embargo, la transformación es un proceso. Es un proceso y largo. De hecho, <laughs> es un proceso que terminará cuando estemos con el Señor. El cambio es algo humano, que depende de mí, de mí mismo. Sin embargo, la transformación depende de Dios. No es humana la transformación. Es un concepto divino. El cambio es temporal, la transformación es permanente. El cambio produce alivio, pero la transformación es la solución definitiva. Por decirlo rápidamente, el cambio es la aspirina. La transformación es la sanidad. El cambio depende de mi esfuerzo, la transformación de mi relación con Dios. El cambio es externo. La transformación es integral. No solamente interior, es integral. Es una transformación que empieza por dentro, pero que se manifiesta hacia afuera también. El cambio se ve, imaginaos que ahora desaparezco y vuelvo con el pelo rapado y, vestido de, de, torero. no hace falta imaginarse. Era, era una frase. Pues vaya cambio, vaya cambio, ¿no? Sí, exactamente, solo un cambio. El cambio se ve, es externo. Sin embargo, la transformación se nota. No solo se ve, se ve y se nota. El cambio muchas veces depende de la motivación. La transformación depende de una relación íntima, de nuestra comunión con Dios. Y así podríamos seguir hablando de, cosas. Lo que quiero que entendamos es que la sociedad, tu congregación, tu familia, tus, hijos, tu esposa, tus padres. No necesitan una persona mejor. Necesitan que tú seas una persona transformada por la obra de Dios. Eso es lo que necesitamos. Mira, hay una, hay una historia para, ver el cambio, qué, efímero es o qué, cuánto depende de la motivación. Imagínate que yo soy un... <laughs> Ah, <laughs> que yo soy un pan, un pan cresta, una cresta. Necesitaría mucho jabón para <laughs> todo, todo lo que tengo aquí arriba de pie, es igual. un banquino con cadena, vestido de negro, esas botas militares, piercings por todos lados, toda la ferretería encima, ¿no? <laughs> tatuado, eh, típico, ¿no? Típico. Y dice, hey, eh, vaya fumando un porro ahí, y por la cara enfrente <laughs> pasa, pasa una muchacha. Ay. Una princesita. de un cuento de hadas. Bien vestida, bien arregladita, bien pintadita, con su bolsito. vaya piba, colega. me mola, me mola la princesita. Me mola. la voy a ligar. Los demás me dicen, ¿dónde vas? Pero, <laughs> pero, tú no tienes ojos en la cara, tú no te has mirado al espejo. ¿No ves que no se acerca <laughs> a salir corriendo, se va a espantar. Ha habido muchos casos como este, en los que el chico ha hecho un esfuerzo, se ha empezado a quitar toda la ferretería, se, ha, peinado de otra manera, se ha cambiado la ropa, las cadenas, para acercarse a su princesa. Ahora, ¿qué pasa cuando, cuando este, este hombre, este chico, ya, ha conseguido el amor de la princesita? Ya se han casado. Y pasan los años y empieza a relajarse la cosa. ¿Qué pasa? Que la tienes también crecer otra vez. ¿Qué Empieza a solar. Las crestas, ¿por qué? Las tareas aparecen, los que no sabían? otra vez aparecen aquí. Y y las. ¿Por qué? ¿Porque es malo? No, porque solo cambió motivado por un objetivo concreto. Cuando ya tenía el objetivo, sale lo que realmente es. es, realmente interesante y es el centro de, de esto que estoy compartiendo. Todos, dice que todos mirando a cara descubierta. Todos. ¿Quién? Menos, menos nadie, todos. Todos menos todos, <laughs> todos. Ah, pero yo ya tengo una edad. Yo ya soy mayor, es una persona ya sea Dios en nuestras vidas en todos los momentos, aún en aquellos que podríamos dudar. Y al final, Él dijo, yo soy una decepción. Cuidado, ¿eh? Como esposo, como padre, como pastor, como hijo de Dios. Yo, por mí mismo, soy una decepción. Y a mí me gustó. Yo digo, ya somos dos. Porque nunca había escuchado a alguien decir esto desde el púlpito. Tenemos que mirar en este espejo sin máscaras sin títulos, sin antigüedad, sin currículum. Cada descubierta. Señor, soy una decepción. Sin tu gracia, sin tu amor, sin tu paciencia, sin tu misericordia, sin tu perdón, soy una decepción. Sin tu espíritu, soy una decepción. ¿Qué está diciendo? Dice, eh, mirando la gloria del Señor, somos transformados. Fijaos, esto es muy importante, porque no es, no es mirando cualquier cosa que somos transformados, sino mirando la gloria del Señor. Mirándole a Él. No, no he podido evitar llorar de emoción cuando, cuando habéis cantado, habéis ver, habéis, yo he reservado una poca voz. Esta canción que decía de ir por el parque caminando con Jesús, no, para, pedir nada, sino simplemente para estar con Él. Tomado de su mano, desear, charlar, sin decir nada, solo con Él. La transformación depende 100% de nuestra intimidad con Dios. Por eso nos es más fácil el cambio, porque nos cuesta la intimidad con Dios. Sí, hemos hecho todo tipo de, calendarios, de, horóscopos de estos evangélicos, que tienen y, y que te dicen lo que te va a pasar este día, si Dios también me quiere o no. Tenemos toda una serie de emocionales que son buenos, pero que no pueden sustituir la intimidad con Dios. Mm. si están sustituyéndola, y es fácil que lo hagan, lo digo por experiencia, algo que ocupa el lugar de Dios es un ídolo. Hoy hecho devocional. Por lo tanto, ay, no sé si Dios me va a proteger hoy. No sé cómo van a ir las cosas, porque no he tenido el tiempo, el tiempo quieto o el tiempo de comunión con Dios o como queramos llamarle. Me gustaría ver la cara de Dios <laughs> cuando pensamos así. También nos han enterado que es por gracia? ¿Y es por relación? ¿No es por hacer cosas? Mm. Ahora, ¿son malas estas cosas? No. ¿Son importantes? Sí. ¿Son necesarias? Sí. ¿Sustituyen la integridad con Dios? Nunca. Mm. Porque si no, a ver, eh, ¿qué es realmente? Si no tenemos una relación íntima, profunda, que mm. sea transformadora, sanadora con, con Jesús, Si no tenemos este tipo de relación, no nos podemos llamar cristianos. Busquemos otro nombre. Yo no digo nada, pero busquemos otro nombre. Porque un cristiano es uno que tiene una relación íntima, profunda, cotidiana, normal, saludable, con Cristo. Si tú la tienes con nuestro, nuestro pan diario, o como se llama esto, pues no sé cómo te puedes llamar. Panadero. No sé, no sé cómo te puedes llamar. Pero acuérdate que estamos hablando del significado de los nombres, de, llamar a cada cosa por lo que es. Empecemos por, los nosotros Porque si no tenemos una relación íntima, profunda, una comunión transformadora, porque si hay comunión, intimidad, tiene que ser transformadora. Si no es transformadora, no tenemos. Es como lo que ha leído al principio el hermano, de Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Claro, es una afirmación. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es lo, mismo que decir, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero si me falta, entonces Jehová no es mi pastor. Analicemos las palabras, el, significado de las cosas y, estemos abiertos a darle un cambio a nuestro entendimiento Acordaos que en, Romanos 12 que transformados, renovados por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Eso tiene que ser transformado también. Por una revelación, no por un aprender escrituras como, un loro. Yo he aprendido ¿eh? como un loro y me ha ido bien, pero no ha sido, no ha sido suficiente para transformarme ha sido suficiente para tener aquí un montón de ideas y conceptos y, y para no pensar en otras cosas, mejor pensar en la palabra de Dios. Pero a la hora de transformarme, solo la, la intimidad con Dios, la revelación de Dios, la comunión profunda, no religiosa, ¿eh? No, no, no vayamos al lado religioso de las cosas, porque estaríamos en el otro extremo. No por religión, sino porque es, porque es fantástico, porque es una maravilla estar en sus manos, dejarte transformar. Qué bonito lo he pintado, ¿no? ¿Quién se quiere transformar? Tela, ¿eh? Yo como ¿quién quiere ser piloto de avión? A todos, sí. O médico, cirujano, nada que no hay que estudiar. Para entrar en, esta senda de la transformación, eso te descomplicaba. Porque, no sé, no sé, no sé por qué nos cuesta tanto. Nos es mucho más fácil leer un librito, un devocional, seguir un, sistema, digamos, para leer la Biblia, leer un versículo, meditar, orar 10 minutos para orar por no sé qué, de estos, que son buenos, yo no, estoy en contra de esto, puede parecerlo, pero no estoy en contra. Eh, eh, eh, eso está bien. Pero muchas veces estos se convierten en, eso, en un sistema, en, un, ritual, en una, rutina, en una costumbre, que es buena. Claro que es buena, es como lo que sé, lavarse los es bueno. pero no es transformador tenemos que, ir mucho más allá de donde estamos. Tenemos que ir a, un nivel donde estos sistemas de, meditación y de pasar tiempos con Dios nos, sirvan como trampolín para llegar a otro nivel. No es que esto es malo, es que Dios te está llamando a un nivel superior, a un nivel de intimidad con Él, en el que estas cosas forman parte, pero no son lo indispensable. Solo una cosa es indispensable. Tu conexión, tu relación, tu comunión, tu intimidad con Dios. Eso es lo único que es indispensable. Lo demás llega a ser accesorio. ¿Está mal? No. Pero se trata de decir, bueno, pero ¿qué es, qué es la espina dorsal del cristianismo? ¿Cuál es la espina dorsal? ¿Tener muchas Biblias en casa? ¿Asistir a muchas reuniones? ¿Participar de, pues, eh, de las actividades de la congregación. ¿Cuál es? ¿Esto está mal? No, esto es correcto. Pero ¿cuál es la espina dorsal? Nuestra intimidad con Dios. Si no hay esto, las actividades, bueno, sí, están bien. Pero Dios quiere algo más de nosotros y os espera mucho más. Hay una, una, versión de la Biblia que dice eh, este, este, pasaje de Segunda Corintios, porque así, mirando en el espejo, este contemplándole a Él, seremos transformados en su misma imagen. Eso es así, tú fíjate, eh, tú ves por la calle a algunas personas y por su manera de vestir, por cómo van, por su imagen, sabes quiénes son sus ídolos. Bueno, Porque cuando tú adoras a alguien, inconscientemente tú quieres ser no solamente cómo, sino quiere ser la persona. La verdadera adoración es querer ser parte de la persona que adoras, o parte de lo que adoras. Contemplándole a Él, contemplándole no es solamente mirándole, dice mirando en un espejo, pero aquí, dice, aquí añade otra idea que es contemplar. Contemplar no es solo mirar, es deleitarse, gozarse, eh, es adorar, adorar en silencio. Contemplar es adorar en silencio. Contemplándole, seremos transformados en su misma imagen. Y otro otra versión distinta dice, y contemplándole a Él, el Espíritu del Señor nos va transformando y cada vez, cada día, nos vamos pareciendo más a Él. Porque la transformación es esta. Parecernos cada día más a Él. Esa es la transformación. Por eso el cambio no tiene sentido. Porque, no sé, el cambio te puede hacer mejor persona, una persona más agradable, cosa que uno puede cambiar, por supuesto. Uno puede dejar de hablar mal, de una manera grosera, y hablar más correctamente, más educadamente. Uno, puede cambiar ciertas cosas y, que parezca mejor persona y más fácil para la convivencia. Es que no se trata de ser mejores personas. Se trata de ser como Cristo. Amén. ¿Quién importa ser mejor persona. Tenemos que ser como Cristo. Y eso es lo que es el cambio y la transformación. Esta es la gran diferencia. El cambio nos hace mejores, la transformación nos hace como Él. Tú decides. Tú decides. Cada uno de nosotros tenemos que tomar esta decisión. Pues es un camino complicado. No es fácil. No es fácil, lo digo, por lo menos a mí. Me cuesta cantidad. yo estoy hablando aquí desde la persona que es un fenómeno, que lo tiene todo. No, no, no. Yo estoy hablando aquí como una persona que se ha metido en ese camino de la transformación <laughs> y que le está costando lo que no hay palabras <laughs> para, decir. Porque a la que me despisto, pues eso me despisto. A la que no me dé cuenta, uy, he pasado el día y, y no, no hemos ido al parque, ni hemos ido al ni hemos ido a ningún sitio. <laughs> He tenido tiempo muy ocupado, etc. Claro que he tenido tiempo. Tengo tiempo para muchas tonterías. Es más, en esa relación íntima con Dios no necesitamos tener mucho tiempo. Va con nosotros a donde vamos. Él está en nuestro, corazón, a través del Espíritu Santo, ¿no? Vamos con Él. ¿Cuál es el impedimento para estar conectados? aquí tiene que cambiar algo. Por eso yo, yo os invito, a, por complicado que sea y por, veces que, que, nos despistemos del camino de la transformación y nos vayamos por atajos y por otros, otros eh, senderos que no sabemos dónde llevan, o que ya sabemos a dónde llevan. Que persistamos en el camino de la transformación que, vayamos adelante, que, hagamos un, un compromiso con nosotros mismos, con el Señor, que veamos la importancia de llamar a las cosas como Dios las llama. Y sin prisas, como dijo el rey Juan pero sin pausas, paso a paso, día a día, momento a momento, empecemos a desarrollar esa relación íntima con Jesús. Esa relación que es la que da sentido a nuestra existencia. La que da sentido a que estemos aquí hoy, hablando. La que da sentido a toda nuestra vida. sin Él, no, nos quedemos. ¿Entendéis? No nos quedemos las primicias. Vayamos más allá con el Señor para realmente disfrutar de esa relación íntima y profunda. Si queréis, podemos orar. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.